Žiauri tikrovė. Kągi ir vėl penktadienis, žiauri tikrovė pulso eteryje ir nepriklausomas istorijos tyrėjas, ekspertas Aivaras Lilika šiandien tikrai turbūt žada na, nepakartojimą užtaiksą susprogdinti. Apie krikščionybę, apie kryžiaus... Uh... Daugiau galbūt apie kryžiaus žygius, apie krikščionybę e, irgi šiek tiek pakalbėsim ir hmm, galbūt e, įdomiausia, aš iš tikrųjų pradėsiu nuo tokio E, klausimų čia daugam kyla, teologiniai vairūs klausimai, kas tai Dievas, kas tai Jėzus, kas tai Marija. E, čia, sakykime, yra abstrakcijos mano supratimo, iš latinų kalbos išvertus abstraktum, tai yra tai, ko nėra tikrovėje. E, šiai dienai yra labai daug Jėzų, šiai dienai daug Marijų, šiai dienai dar vieni vienose įstaigose, kiti kitose yra, bet e, faktas, kad tai yra tik tai padavimai mitai, kažkokie tai apie tai galbūt, kas iš tikrųjų buvo, aš nesiginčias. Bet yra įdomiausia vieną įvykį papasakosiu iš savo gyvenimo. E, Nuvažiavam su tokiu žmogumi kaimą e, pas babulę, kuriai galbūt kokie 73 metai. Ir kurį laiką buvau labai e, e, susidomėjęs krikščionybę ir netgi pamokslus tekdavo e, taip sakykime, šiek tiek bažnyčiai galbūt ruoš karts nuo karto. Ir ta močiutė, e, kaip paskaityti, žodžiu, ir e, ta močiutė manęs klausė, jei 703 kažkada kažką matyt girdėjo, kai aš tam ar skaičiau už tą vadinamą Bibliją ar dar. Ir jinai manęs klausė, sako, klausyk vaikeli, vad girdėjau, tu vieną kartą taip gražiai kalbėjai, nu atsakyk man į klausimą. Vat kunigas sako, per pamokslą pasakė, kad dėksiu pragarę, nes švento rašto neskaičiau. E, ir jeigu jau žmogus neskaitė švento rašto, nu tai vos nepragaro vertas. E, per pamokslą. Jis barė visus, kurie neskaito ir ten tokia išvada buvo. Ir ta močiutė, nu tai ką man dabar daryti, sako, gal tu turi, žinai, duok paskaityti, žinai, duok bent jau palaikyti rankose, kad... Kad į pragarą nepakliūtų. <laughs> Jo, kad nepakliūtų į pragarą, moteriškėlė jau ten pergyvena. Ir aš sakau, nu mačiutė, o dabar jums jau 73 metai. Dikta tokia, sparti, jinai ten viską tvarkosi, e, turbūt uh, maistą viską užsiaugina tenai. Aš sakau, at, Išeini, išeinate, e, vat arbatą geriam, atnešat vandenį. Nu, at kiek be vandens pragyventumėt? Nu, at kiek vandens, e, pagalvoja, nu, trys gal keturias dienas, sako, nu, savaitę daugiau daugiausiai ir numirtumėt. Nu, taip, sako, taip, numirčiau. E, o dabar, va, sakau, vis tiek, va, be maisto, be rūgių, sakau, išeinat, rūpinatės rūgiais, tenai e, laistot, prižiūri daržą, pomidorus valgote, kopėt valgo, taip sako, nu, da maisto kiek, nu, gal irgi mėnesį kokį nors išgyventų ir nu, viską sako, ir mirtumėt, nu taip, sako, mirčiau. O dabar sakau, įsivaizduokit, va, įkvėpkit, sakau, ir nekvepuokit. O, ir klausytojus galiu netgi pakviesti, kviepkit ir nekvepuokit, kol dabar kalbu. Ir klausimas bus, kiek galima išgyventi nekvepuojant, be oro? Labai paprastas. E, penkias minutės, septynios. Nu, septynios yra maksimas, kai jau nebegrįžtame reiškiniai, taip kad pradėkit kvepuoti. <laughs> Klausytai, e, pradėkit kvepuoti, nes numirsite e, per septynias minutės nekvepuodami. Tai yra be oro. Toliau klausiu, at vakarais išeinat, pasižiūrit saulėlį. Oi, sako, kiekvieną vakarą, sako, išeinu ir žiūriu, kaip saulelė nusileidžia, sako, kaip mėnesėlis pateka, sako, kaip saulelė pateka, einu ir sako, negaliu atsidžiaugti ta mačiutė 72 metų. Na, sakau, įsivaizduokit, saulės nebūtų, o kiek žemė išgyventų be saulės. Nu, greičiausiai labai greitai ir labai baigtųsi greitai. tas gyvenimas. E, sekundžių, milisekundžių klausimas netgi. Ir e, sakau, dabar, mačiutė, sakau, visą gyvenimą šventą raštą skaitėt. Nes be šventą rašto jūs negalit gyventi. Sakau, tai koks tas šventas raštas, jeigu be jo galėjot visą gyvenimą 73 metus. Pragyvenot ir viskas. Jo, ir viskas su jumis tvarkoja. Sakau, tai kas čia per šventas raštas, jeigu, tai sakau, jūs šventą raštą skaitat kiekvieną dieną, įkvėpdami orą. Matydami saulę patekant nusileidžiant, matydami mė mėnesėlį, tai nėra abstrakcijos, tai yra tikrovė, be kurios negali išgyventi niekas pasaulyje. O visa kita yra tik marketingas ir marketinginė priemonė, kad smegenims gerai iškrušti ir tai parduoti maksimaliai brangiai. Tai va ši laida bus apie tai, kaip maksimaliai brangiai mums pardavė krikščionybę ir svaikstam tom arabiškom pasakom, mes iki pačiai dienai nematydami saulės, nematydami menulio, nebematydami mūsų protėvių, bet tikėdami, kad kažkokią tai abstrakciją, kaulų, lavonienos krūvą, aš kalbu apie e, kryžiaus gabalas koks nors yra pati didžiausia vertybė, dėl kurios tuo metu mirė milijonai žmonių, nepatikėsit. Tai va ši laida yra iš tikrųjų, aš tokį mažytį dar įvadą e, padarysiu, vat, mes susidurėme su laikotarpiu, kuriame matom pasityčiajimus iš asmens, kankinimus, nepaprastai sadistinius. Ir tai buvo atliekama katalikiškos Europos bendruomenės. Ar civilizuotos būtybės ar kažkokios tai žvėriškos prigimties poelgiai. Kas tai? Tuo metu tai buvo civilizuota ir šiandien mums bandoma įpirška, tai buvo civilizuota bendruomenė, kuri atliko tos sadistinius kankinimus, kuris milijonų žmonių paukojo savo devams, kalbantis apie meilę ir žudantis to paties meilės Dievo vardu. Akivaizdu, kad Romos katalikų bažnyčia tai viena baisiausių religinių sektų žmonijos istorijoje, kuriai prilygti gali tik kita mokslinė jau – Sekta, kurią mes žinom kaip komunizmas. Tai va sekančią va šitą laidą mes pateiksim ne kaip norą pakenkti krikščioniškam tikėjimui, iš karto įspėjau, ne kaip norą pakenkti religiniam bendruomenėm, bet kaip liudijimą, kaip atminimą milijonams be priežasties nukankintų, nužudytų aukų, kaip įspėjimą, kas gali nutikti, jei religinis fanatizmas vėl paims viršų. Patėme kieme taip pat pateiksime kaip pavyzdį tokio nesavanaudiškumo E, veidmainystės, demagogijos, kaip pavyzdį tikėjimo, ryšto, kaip pavyzdį mirti už savo pasirinktus, už gyvybę, e, paukoti savo gyvybę. Tai jo tiesiog visus kviečiu atminti mirusius ir atmink, jog tu klausytojai esi asmuo, nuo kurio priklauso dabartis. Be prievartinės mirties, be vaidmainystės, be fanatizmo, be pasityčiajimo, be kitų svetimų žmogaus prigimčiai e, blogybių, kurias būtent religija, būtent politika ir stengiasi išryškinti, kad mes mirtumėm vienas kito glebi, kalbėdami apie meilę mūšio lauke, vietoj to, kad kurtumėm aplinką. Ir va tu klausytojų, kuri ateitį, tai kurk ją dabar dorai, šventai, kaip kūrė mūsų protėviai, žemaičiai getai, lietuviai, kuršiai, prūsai, jotvingiai, bendrų pavadinimų sarmatai, prieš kuriuos ir buvo paskelbti kryžiaus žygiai, kurių atžvilgių buvo vykdomas genocidas, katalikų bažnyčios roštų kryžiaus žygių pasiekoje buvo visiškai sunaikintos prūsų gentis, jotvingiai, kuršiai, e, galindai, e, likučiai galindų tiksliau. Suduvos didžioji dalis daugiau nei 250 metų vykęs genocidas, e, teroras – nunešė daugiau nei vieną milijoną gyvybių. Katalikų bažnyčia tiek paukojo vietinių gyventojų. Tad atleisk užmigusiams amžinybė ir kurs laisvą dvasingą Lietuvą. Nes palyginus su to, ką ta civilizuota kabutėse katalikų bažnyčia Europoje išdarinėja tais laikotarpiais nuo 11 amžiaus iki pat 17 amžiaus, palyginus su tą, ką romėnai darė, su vadinamaisiais persiokėjimais krikščionimis pirmaisiais, trečiaisiais amžiais, romėniškėjais atrodys labai humaniški. E, kiekvieno istoriko, kiekvieno net krikščionio, kuris klausosi šitą pareigą, galim sakyti, yra priskirti inkviziciją ir bažnyčios popiežius, kurie inicijavo inkviziciją. Kaip ir jų inicijuotus karus, bei kitus nusikaltimus žmonijai, prie tragiškiausių ir žiauriausių žmonijos nelaimių. Ir apskleisti tos visus baisumus, nebijoti. Tam, kad apsaugotume ateinančias kartas nuo nuolat besikartojančios krikščioniškos civilizacijos fenomeno mirties meilėje. Dievo meilė. Taigi, lygiai tas pats su ta meilė atsitiko ir mūsų kraštuose, kai prisidengiant vokiečių pirkliais – ir naujai atsivertusiais, kabutėse, aš kaip jie atsivertė pasakos iš šioje laidais, pagonėmis iš Latvijos, Prūsijos, e, katalikiškos vienolijos pradeda ekspansiją karinę, e, vadinamuose dabar 20-21 e, baltų, tuo metu sarmatų žemėse. Karinės tos vienolijos pirmiausia, mes pasižiūrėkim, užėmė gyvybiškiausias svarbes Vyslos, Nemuno, Dauguvos, ir Jodosios upės, jūr, jū, Jodosios jūros pusėje e, įtekančių upių žiotis. Ir taip buvo užblokuota visa Sarmatija prieš pradedant tą karinį terorą, e, karinę ekspansiją į mūsų okupaciją. Tas vyksta beje Lietuvoje, ta karinė, sakykime, okupacija, tos ideologijos, sąmonės okupacija vyksta iki pačios dienos. Mes turim taip pat prižinti, kad krikščionybė yra E, karinės okupacijos ideologija ir ta ideologija mus išlaiko tam ostakupaciniam, okupaciniam sindromė iki nūdenos. Ir to pasiekoje vyksta ir tęsiasi nuolatinis ir totalus, gal, galbėkime apie tai, kultūrinis, fizinis e, mūsų paveldo naikinimas. E, per tą laikotarpį, grubų tą 300 metų su kryžiuočiais, kiek buvo pagrobta vaikų, kiek buvo pagrobta moterų, kiek buvo ištremta gyventojų. Aš nekalbu apie nužudytusius, kiek buvo ir tą pačią stačiatikių Rusiją, kuri Bizantijos globojama taip pat ruošia kryžiaus žygius, vadinamieji skitų kryžiaus žygiai buvo. Buvo e, tėvo šiaurės kryžiaus žygiai ir buvo skitų kryžiaus žygiai. E, sunku pasakyti, kiek buvo, nes metrašius tuomet e, kurie išliko, aš pasiekė šią dieną ir kurie yra laikomi vieninteliu istoriniu šaltiniu, atmetant arabiškosius, kurie irgi yra tuo metu, prašant, kas čia vyko. E, vedė tos metrašius tik nusikaltimų vykdytojai, turim tą pripažinti metrašiai buvo padaryti tų pačių nusikaltimo vykdytojų. Nekatalikiškos knygos ir įrašai buvo deginami kartu su jų autoriais. Tačiau būtent net ir kai žiūrint, kad tie patys teroro vykdytojai tas knygas vedė tose kronikose, tiesiog pilna įrašo apie sudegintus kartu su visais gyventojais kaimus, miestus, nesigalint nei senelių, nei vaikų – nuo žemės paviršiaus nušluotas ištišas apskritis. Įsivaizduokit panevežio, apskritis nušluojama nuo žemės paviršiaus per kokį 20-30 metų, o kartais ir per metus. Tai va tie savo turtą, laisvę, kraštą ginantis pagonis nebuvo laikomi iš viso žmonėmis, o buvo laikomi civilizuotos Europos, e, nešančias tuo metu e, dabartinę taip demokratiją ir net tuo metu krikščionybę, buvo laikomi tiesiog galvijais, nes žmonėmis pagal katalikų bažnyčią buvo laikomi tik pripažįstantis katalikų bažnyčios mokymą. Ir žemės būdavo padovanojamos katalikų bažnyčios kažkuriam tai iš karvedžių, kuris kovodavo su ta pačia katalikų bažnyčia. Buvo paprasta schema, kurią panagrinėsim pat. E, kurios buvo e, pajungtos, reikėdavo pajungti šventąją Romos imperiją ir be abejo katalikų bažnyčia tai patvirtindavo arba nepatvirtindavo ir buvo privalu paskelbti, jog vietiniai priema katalikų tikėjimą, pripažinti karalių ir dar svarbiausia, pripažinti popiežių savo valdovais. E, vienas pasaulietinis, kitas dvasinis. E, dvasinis aukščiau be abejo, tai popiežius, o karalius pasaulietinis. Atvykus buvo iš karto įsveigi į tas žemės, kurios tai pažadėdavo padaryti, kas aprašoma Lietuvos krikšto metais 1386. Atvykus buvo įsmeigiamas kryžius, Tai yra nudžiūvęs medis. Kas yra, yra? Kryžis yra tiesiog nukirstas ir nudžiavintas medis, ant kurio dar sudžiūvęs žmogus ką. Kalašniko automatas, jeigu paprastai. Buožė. Būdavo įsmeigiamas kryžis į tą žemę, nukirstas medis ir paskelbiama. Šio žemės yra karaliaus ir popiežiaus nesavybė. Nesutikus, jų žemės bus skelbiamas karinis žygis, conquest, e, latiniškai. Iš čia ir konkistadorai, beje, tai tokie pat kryžiuočiai yra. E, tik žodis e, kitaip išverstas. Moteris ir vaikai bus pavergti, nuosavybė atimta. E, aš vieną paimsiu iš 1513 metų įrašą. E, karalius turi visas teisės siūsti ginkluotus karius į popiežiaus jam dovanotas pagonių žemes. Jei pagonis nepaklūsta, karalius teisėtai gali pradėti karą, žudyti jos, pavergti, paimti nelaisvę, lygiai taip pat kaip Jozoje pasielgė su Jericho gyventojais, iš kurių liko tik tai trys, e, aš čia dabar papildau, iš kurių liko tik tai prostitutė viena su savo šeima. Laisvą elgesio moterį paliko vieną, kuri, kadangi e, špionus iš, išleido tas šnipus iš miesto ir e, padėjo tenai užimti miestą. E, Aš dabar papasakosiu, e, yra e, Dusburgo, yra Ilioto į Livonijos kronika, yra daug kronikų, e, bet aš trupučiuką iš kitos operos paskaitysiu. Aš paskaitysiu todėl, kad jūs pamatytumėt, kad tai yra ne vien išskirtinis reiškinys vadinamosi Baltus ar Matų žemėse, bet kad tai buvo bendras krikščioniškai civilizacijai ir kultūrai. Ir tas reiškinys, kaip prievarta, teroras, sadistinis elgesys, nebuvo išskirtinis ir nebus niekada išskirtinis. E, E, o tiesiog tai yra įprasta. Ir aš paimsiu, paskaitysiu apie tai, kas vyko Centrinės Amerikos, e, Pietų Amerikos žemėse, nes tie patys konkistadorai iš latinų kalbos verčiasi kryžiuočiai. Tai yra tie, kurie užima kryžiaus, e, kurių žemė buvo įsmeigta kryžius ir popiežiaus padovanota karaliui. Nes ir tik tai tuo atveju, jeigu pripažins karalių savo valdovą ir popiežių, jie bus e, pripažinti žmonėmis. Iki tol jie nėra žmonės ir nuodėmė nesiskaitė žudyti tų gyvulių e, baisu, įkvėpkit orą, klausykitės. Bartolomėjas Delekasas. Jisai aprašė, kaip tie kryžiuočiai e, elgėsi Centrinėje Amerikoje ir Pietų. Ir jisai tą akivaizdžiai pamatydamas aprašė, ta knyga buvo išdrausta, išimta, bet aš perskaitysiu jos fragmentus. Bažnyčia persikėjo e, visus tos knygos turėtojus. E, taip, kad klausytojai, e, aš tikiu, kad ta sarmatiška pasaulėžė, sarmatiška dvasia visgi bus atstatyta ir tas medis, kuris šiai dienai yra nudžiuvęs, bus pasodintas ir sužaliuos, e, be abejo, palaistytas mūsų krauju, protėvių krauju, kurie mirė už tai, kaip Gediminas, aš sakė, mirsiu už savo protėvių tikėjimą. Konkistadoriai tai yra kryžiaus žygių dalyviai, jautė pasitenkinimą liedami kraują. Kuo daugiau, tuo smogiau jiems. Jie pastatė kartuves, neaukštas, kad pėdos nykščiai siektų žemę ir žmonės nepasismauktų, o kankintųsi. Ir Kristaus bei 12 apaštalų garbiai pakorė 13 indienų. Kol indienai dar buvo gyvi, ispanai tikrino savo kardų aštrumą pjaustydami jų kūnus, vienu smūgiu atverdami žarnyną, arba pjaustydami kitas vietas. Dar gyvus indienus apsuko šiautais ir uždegė. Vienas vyras pagavo du vaikus apie dviejų metukų amžiaus, perpėvė jiems gerklės ir įmetė bedugnen. Toliau skaitau. Bartolomėje de Lakasas. E, tokie pat buvo santykiai ir Lietuvoje, Prūsijoje. Todėl ir išnyko tos gentis. Todėl, kad krikščioniškas civilizuotas pasaulis ir ką pas mus prezidentūra, Seimas bando išryškinti, tai yra lyga, jau lyga, baisi lyga, kurią turim pripažinti ir keis grįžti prie to, kas stiprina gyvybę, negreuna užkariautojų betikslis žudaimas. Toks neįsivaizduojamas sadizmas e, buvo e, neatskiriama to meto civilizacijos dalis, dar kartą tiesiog pasikartosi. E, būdavo visi sukaustomi grandinėmis. Čia aš paskaitysiu šiek tiek apie indienus, bet lygiai tas pats buvo su prūsais, lygiai tas pats buvo su kuršiais, lygiai tas pats buvo su e, kuršiais ir kitomis gentimis, kurios išnyko šiai dienai. Todėl jos ir išnyko, kad tokie dalykai dėjasi. E, buvo varomi kasyklas, laukus, su, sukaustyti grandinėmis, suklupę būdavo nužudėmi vietoje. Vaikai, kiti negalintys dirbti, būdavo sudeginami uždarus name. Moterų krūtis būdavo nupjaunamos, pririšus akmenis prie jų kojų, paskandinamos. Vaikai atplėšti nuo motinų būdavo nužudomi ir paliekami kaip kelio ženklai. Pasiklydusiems indienams nukapojamos galūnės, jie parsiunčiami atgal kaimelin, nukapotas nosis, rankas, pakabinamas ant jų pačių kaklo. Niešios neįgalios moteris, senis, vaikai būdavo metami į dobes, prismaikstytos, prismaikstytų nusmailintų baslių iki jos neprisipildydavo kūnų daugumai katalikų indienai buvo laukiniai gyvuliai, sudraskant jos buvo dresuojami šunis. Aš, žinokit, kai skaitau tai ir kai aš e, tas kronikas paskaitęs, mane, žinokit, kiekvieną kartą sukrečia tas civilizacijos ateimas pas tos barbarus. Ir kaip mūsų istorikai drįsta garsiai po to sakyti, kad tai buvo kultūros ateimas, kai akivaizdžiai visur atsispindi tai, ką aš čia perskaičiau. E... Ne, iš tikrųjų, na, bent jau žodžiai jau ką reiškia, jeigu dar vaizdus įsivaizduoti, tai dar baisiau turbūt yra. Jo, tai aš dabar e, grįšiu e, prie pradžios e, tų kryžiaus žygių, kurie buvo ruošiami, kaip ir kodėl jie atsitiko. E, e, nes pasako tik tai įvykius yra neįdomu, o suprasti, kodėl yra svarbu. E, krikščionybės aš nenagrinėsiu, kaip sakiau, bet nagrinėsim, ką, ko, kaip įkvėpdavo tą Dievo meilę kokiems didžiuliams žygdarmiams tos garsiuosius vyrus. Tuo metu paskelbtais netgi e, popiežiai tai didžioji dalis neklystantis ir nešventi, ar ne, tai vadinasi jie laiminę, tai yra iki pačiai dienai neklystantis ir negali niekas pasakyti, net išdžiuvo gerklė, negaliu. E, Gal tada prieš tą visą kaip tik darome trumpą pertraukėlę. Radio stotis pulsas. žiauri tikrovė. Na ką, toliau pulso eterija šį kartą tikrai žiauri tikrovė. Jeigu jos nebūtų, nebūtų Lietuva ten, kur dabar, bet jau turim pripažinti ir baisiausia, kad e, o, tos satanistinės apėgos, kurios buvo su vietiniais gyventojais atliktos sudeginant visus, papjaunant mus šiandien dienai laikomas miestų įkūrimo datos ir švenčiamas su šypsenom. Todėl psichinių lygų pas mus tiek daug, sutrikimų visokių, todėl kad nesveiko šventės yra pas mus pateikiamos kaip švenčia, šv, e, ypatingos šventės bet psichika nuo to tikrai gali tik sutrikti, jo klausykitės visi, atsiminkit, dar kartą perklausykit, ką kabutėse civilizacija krikščioniška padarė su mumis, ką atnešė ir kaip tai buvo. Tai tokia idėja, mintis kaip kryžiaus žygio, kryžiaus kaip vadojant Jėzaus grabą, e, kilo 1095 metais, lapkričio 25 dieną, vos ne tą dieną, kai mes klausomės, todėl neatsitiktinai turbūt mes E, tų vėlinių laikotarpių, mities laikotarpių palėtėm ir šitas temas. Tai buvo su popiežiaus, be abejo, be popiežiaus nieks neįvykdavo, e, įskaitant ir e, Dievas negalėdavo kalbėti. <laughs> Tai be popiežiaus Urbano palaiminimai. Na, palaimino popiežius 1995 metais, lapkričio 25, pirmą kryžiaus e, žygį. Kryžiaus žygių minti pasiūlė atsiskyrėliai Petras iš Prancūzijos ir Walteris, irgi Prancūzijai gyveno tuo metu dabartinės irgi teritorijos, kuriems apsireiškęs e, jų maldose Jėzus liepė skelbti, jog vykstantis vaduoti nuo musulmonų tuo metu Jeruzalės, tai yra šventosios žemės, e, kurioje yra Jėzaus grabas, gaus visuotiną nuodėmių atleidimą ir prie viso šito skolų atleidimą ir kitų nuodėmių, kurias jie nužudė iš prievartavę padarė pirmąjį žygį vadoti Jeruzalėn, vadoti Jėzaus grabą, paskelbė popiežius sekant, e, tas būtent popiežius Urbanas II, Klermonto katedroje. Klermonte e, paprašė Bizantijos imperatorius e, Aleksijus I, kad padėtų išvadoti Jėzaus grabą nuo musulmonų, kurie tuo metu politiškai griovė ir Bizantijos imperiją. Ir tada visi žmonės išklausę popiežiaus pamokslą šaukia Deus vult, Deus vult. E, Dievo valia, Dievo valia. Tai yra pirmasis kryžiaus žygis. E, pats žodis kryžininkas, kryžiuotis, yra kilęs iš lotyniško kruciato, krusė signati. Tai yra pažymėtas kryžiaus ženklo. Ir tokie aktyviausi kryžininko veikėjai, verbuotojai, galim pasakyti, vat, politinis tas sparnas, tai buvo cistersų vienuolis, Benediktino antras ir trečias Augustino. Tai vat, cistersai buvo e, numeris vienas e, organizatoriai, kvietėjai vaduoti Jėzaus grabą Jeruzaliai, numeris 2 Benediktinai ir vat, Augustinas, Augustino ordinas, tai žinot bent jau, kas atsakingi šiai dienai yra už politinę darbą tą. Po to Benediktinai e, berods buvo inkvizicijos pagrindiniai. Pirminė kryžiaus tokia kaip mintis, jeigu tai pasižiūrėt, tai buvo lygtai ir atsakas į musulmonų e, tą vat e, viziją, kuri irgi matė, kad E, Jeruzalė tai yra jų pranašo miestas, kuriame įsižengia į dangų ir ne tik tai šitų pranašas. Nu, žodžiu, e, kaip sakiau, tai yra abstrakcijos, kurių tikroviai nėra ir dėl to abstrakcijų yra, kai rodoma, kad tai yra ta šviesi ateitis, <laughs> kad tai yra tas tikslas, tai ir prasideda e, demokratinės visuomenės galas iš tikrųjų yra ne pradžia katalikišką žodį pagonis, nes jie kovoja su pagonimis. E, tai yra katalikiška žodis, ne mūsų kalbo žodis. Jisai kilęs iš paniekinamojo latiniškojo žodžio, pagan, paganus, išvertas lietuviškai pažodžių iš latinų kalbos, tai būtų kvailas kaimėtis, neapsišvietęs kaimėtis. Tai yra paniekinamis e, žodis, įžeidimas toks kaip nigeris, čiukčia, e, labusas ar panašu. Tai ar kuris nors iš lietuvių save tokiu paniekinamu žodžiu norėtų vadinti, bet kaip nebūtų keista, didžioji dalis save ir vardina tais e, čiukčiomis, labusais, pasakydami, kad aš esu pagonis. Tai va, iki kokio lygio neurolingvistinis programas, nežinau kaip jį vardinti, teroras įsišaknės, kaip tie rusiški keiksmažodžiai, kur praeitoj laidoje apie Auksvardą kalbėjau, taip ir šitie tam tikri žodžiai neigiami pas mūsų įsišaknė ir tapę kažkokios tai neatsiejamos kultūros dalis. Psichologai galėtų irgi pasidarbuoti ir atrasti daugelio sutrikimo elgesio priežasčių, taip pat e, tai, ką, kodėl, kokiamis terorom priemonėmis buvo įskiepyti tam tikri terminai, žodžiai ir panašiai mūsų kalboj. Šventoji žemė nesisekė tenai e, katalikiškai e, idėjai, kad Jėzus grabą reikia išvaduoti ir laikyti jį. E, kariniai vienuolynai sugrįžo į Europą, Mm, tačiau dėl tų karinių vienolyjų intrigų, už kurių, kaip aš minėjau, už vienolyną stovėjo tik vienas aukščiausias asmo popiežius, nes jie buvo tik tai popiežiaus įkūrėm ir tik tai popiežiui paklusdavo. Jei vienolyno asme, ordino asmenyje, ypač karinio, mes susidurėm tik su popiežiumi šias. Dėl karinių vienolynų intrigų ir mėginimo užimti valdžią, pavyzdžiui, Prancūzijai toksai buvo, E, Vengrijai, jos tengiasi kur nors kiek įmanoma daugiau katali... imperatoriai patys Romos imperijos, jau tie, kurie buvo kaip ir valdovai patvirtinti popiežius, tengiasi kiek įmanoma popiežiaus draugus, armijas laikyti toliau nuo savęs į pasienį kad e, nesusigundytų šventieji vinėliai valdžia, gundimo valdžiai atlaikytų. Ir po pralaimėjimo e, šitame Arabijai E, buvo tas kryžiuočių ordinai, visi buvo perkelti be abejo prie sarmatiškų žemių, kariniai tie ordinai. Ir tam geriausiai be abejo tiko, nes visa kita Europa jau buvo krikščioniška tuo metu. Taigi, pirmosios katalikų bažnyčios evangelizacijos misijos ir įsikūrė Vislos, Dauguvos, o vėliau ir Nemuno žiotise. Tai va tiems baltams armatams gyvybiškai svarbus prekybiniai keliai buvo užvaldomi jau iš karto tų vienolyjų ordinų tų kraštų verslas biznis iš karto pereidavo Šventosios Romos kurijos, tai yra popiežiaus žinion. Tai buvo suplanuota ir gyvendinta mūsų žemė okupacija, sukurpta genelių ir išvalgių iš tikrųjų protų Romoje, Vatikane ir Vokietijoje. E, kryžiaus žygių tikslai pirmiausiai buvo ekonominiai, politiniai, o tik po to jau romantinis ir idealistinis, riterinis tas idealizmas kažkoks. Tai čia buvo mažų mažiausiai dalis Taip kaip ir karas Libijai. Būtų gražiau, reikia vis tiek. Jo, reikia pasakos ir reikia vieno, vieno procento bent jau, kad iš jų padaryti didvyrius, e, kad parodyt pasauliui, kokie yra didvyriai. Svarbiausios bažnyčios, Romos katalikų bažnyčios, vienolyjos buvo pašauktos pavergti e, tos armatiškosius, baltiškosius kraštus ir dabar va, tiesiog aš šiek tiek istoriją padėliosiu, kaip 1180 metais Menhardas Augustinų vienuolis iš Holšteino, tai yra Vokietija, netoli Riugeno, mėgina pagonis lyvius atversti tikrajant tikėjimai, nes lyviai tai tie buvo senieji finaugrai, o tie vadinamieji baltų e, buvo žemgalai, kuršiai ir panašiai. Mes buvom visgi ateiviai tas finaugrų, bet čia jau kita istorija apie Eglę Žalčių karalienę ir 2000 metus prieš Kristą. Tai matydami e, tas du, dvi skirtingas, sakykime, gentis, vok, e, Roma iš karto skaldik valdyk principą padarė, surado e, tą vieną iš tų genčių ir pradėjo su jais e, kalb, pokalbį apie tikrą įtikėjimą ir apie tai, kokią ekonominę pagalbą jiems bus suteikta prieimus teisingą tikėjimą. Ir kadangi buvo būtent prekybinės bazės pirmos atidarytos, tai iš Holšteino, e, tai ir vyskupas Augustino e, atvykęs tenai e, ukskliai arba iškškiliai 1184 metais ir buvo ta pirmoji pastatyta e, karinė, e, atsiprašau, prekybinė bazė. Iš karto 1198 metais, dėl to, kad ne visi lyviai sutiko, ne visi kuršiai sutiko priimti tą e, mokymą, kaip po vienintelį išganimą turinti su karalium ir popiežium pasaulio centre, E, kur e, iš karto Inocentas III paskelbė pirmąjį kryžiaus žygį prieš mus, jam vadovavo vyskupas Meinhardas ir iš Vokietijos atvykęs, atvykęs Bertoldas. 1202 metais iškilęs vyskupas Albertas įsteigė kalavijuočių vienolyje, tai buvo du, ka, antrasis karinis ordinas – E, kalavijuočių ir kryžiuočių tuo laikotarpiu. E, dabar aš tiesiog pakalbėsiu apie kryžiuočių ordiną, e, kadangi kalavijuočių ordinas pasaulės mūšio buvo priverstas, padur, pasaulės padurbės mūšių, sakykime, buvo priverstas susijungti į vieną ordiną kryžiuočių apjungtas, ir kuriam vadovavo vienas magistras, bet buvo du skirtingi taip sparnai, sakykime. Tai e, kryžiuočiai originalę tarėsi švenčiausios mergelės Marijos vokiečių brolyje arba švenčiausios mergelės Marijos Jeruzalėje, e, vienolyje arba ligonės ir veikiantis yra iki pačiai dienai jų centras, veikiantis tai yra ordinas, ne išsunykęs, bet veikiantis centras jo yra Viemoje. E, katalikiškas ir yra kalvinistiškas centras, į dvi dalis yra Utrechte Vokietijoje. Taip kad jeigu kas ieškosit, susiraskit vienoje kryžiuočių iki pačiai dienai veikianti organizacija, kitą Utrechte. Pradžia šito ordino, ordino yra laikoma 1190 metai, lapkričio 19, vėl kaip mhm. nebūtų sutampa. Tai yra trečio kryžiaus žygio metu Švabijos kunigaikštis Frederikas užėmė Akros miestą, nu, tuo metu buvo išlaisvintas pavadintas, išlaisvintas, neužimtas miestas. Nuo islamistų ir Liubeko Brėmeno priklių patariamas įsteigė slaugos namus vokiečiams, teutonams. Taip, businoji vienolyje ir pradėjo savo veiklą kaip slaugos brolyje, e, besirūpinanti vokiečių e, e, piligrimais atvykstančiais į Šventąją Žemę ir kovojančiais su tais, kurie Jėzaus grabą valdė ir ėmė per didelius mokesčius už tai, kad visi atvažiuodavo Jėzaus grabo pasižiūrėti slaugė tos e, kryžeivius, turistus e, arba piligrimus, kurie vykdavo ir vykdavo, vykdavo ir vykdavo vaduoti to viešpatės Jėzaus kryžiaus Izraelin. 1191 metais, tai yra po metų, e, popiežius Klemensas III atskirą būlę patvirtino e, vienolijos regulą, įstatymus, aš jos jeigu laiko bus paskaitysiu šiek tiek. E, Marijos ordino, Marijos ordinas reikėtų jį taip vadinti, švenčiausias mergelės Marijos ordinas. Ne kryžiuočiai, švenčiausias mergelės Marijos ordinas, tik dėl to, kad kryžiaus turėjant apsiaustą pagal regulą. E, gimtadienis yra oficialus vasario 6 dieną. Po penkių metų 1196 kovo 5 Akros katedroje iškilmingomis mišiomis buvo atšvenčiamas slaugos brolijos ir organizavimas tos jau slaugos brolyje pavirto į dvasinę brolyje, tai yra į vienolyje. Tai yra broliai jau e, apibrėžia tikslus, e, aukštesnius dvasinius, kaip kovoti už bažnyčios e, dominavimą pasaulinėje erdvėje ir kad ta demokratija bažnytinė būtų skleidžiama e, tiems, kurie jos nepažina, civilizuotomis priemonėmis. E, E, 1199 metais, dar po e, trijų metų, e, popiežius Inocentas III vėl atskirą bulę patvirtino brolyjos tikslus, tos vienolyjos tikslus, tai yra vokiečių rytorių ir piligrimų slauda, e, sergančių ir sužeistųjų slauda, ginkluota kova su bažnyčios priešais, tai yra popiežius ir iškėlė. Tai kai pamatysit popiežių, galit į nosį duoti už tai, kad e, neatskyrė nuo bažnyčios ir nepasakė, kad tai yra velnio išpera Inocentas III. Popiežius Inocentas III tiesiog uždavė tikslą šitai organizacijai. Ir vienuoliai pavaldus yra Romos vyskupai, tai yra popiežiai ir Šventosios Romos imperijos imperatoriai. Bet žinant tą struktūrą, tai kaip komunistų, kas yra didesnis ar generolas, ar partijos sekretorius. Tai šiuo atveju sekretorius buvo ta viršūnė, tai taip yra ten. E, struktūrą vadovavo e, E, vyriausiasis abatas arba magistras dar kitaip, komturas, tai buvo tvirties, e, tvirtovės pilies e, ir vienuolių vyresnysis, kapitulos susirinkimo vadovas, tarybos narys buvo, balmeisteris, toks irgi įdomus žodis, žemių valdytojas buvo, Ir toliau jau sekė broliai arba eiliniai vienuoliai, būtinai turėjo būti visi iš kilmingos bajoro tos to, to meto giminės, nekilmingų nepriimdavo, tai dažniausiai būdavo jauniausiai sūnus arba viduri, vidutiniai, kurie nepaveldėdavo e, žemės ir todėl e, jos išsiųsdavo kuo greičiau numirtė vyresniai broliai, tai katalikų bažnyčia šitą paslaugą suteikdavo su labai didelė misticizmo ir šventumo e, areolė šitiems numirti dėl uh, pažadėto žemės kovos ir panašiai. E, toliau e, visi laikėsi celibato, e, buvo nevedę, gyveno tik vyrai su vyrais, taip kad kas norėsit gėjų istoriją studijuoti, pradėkit nuo kryžiuočių, tai turbūt vienas iš įdomiausių šaltinių apie brolių, kabutėse artimus santykius iškrypusius, žinoma. E, darbas pagrindinis, jeigu žiūrėtų, būdavo melstis ir žudyti visą dieną, nes gyvendavo apsirengę šarvai su kalaviju ir panašiai. Tai jeigu pasižiūrėsim vėl pagal žiaurumą, pagal psichologinius iškrypimus, tai taip tokie kariai yra patys tokie žmonės žiauriausiai, sadistiškiausiai. Tai mes susidurėm su gėjiškąją kultūrą, kuri atsiskleidžia visų savo grožių kryžiuočių ordinę. Ir to irgi nereikia pasakyti, bijot pasakyti broliai dėl brolio, broliai su broliais ten gyvendavo. E, vienas kitas ten tik tai sakydavo, kad su gražia mergina miega, bet nenusidėjo. <laughs> Nes turėdavo būti priversti patikėto. E, toliau, pirmas kryžiaus žygius, tai buvo Romos katalikų bažnyčios popiežiaus Honorijos III metais paskelbtas 1217 prieš prūsų tautą, kai prieš Kristaus be abejo priešus, priešus pagonis. E, Kristaus priešai ir buvo pagonis lutynų kalboje. 1221 e, metais, 1225 metais Vengrijos karalius Andrius Andrėjas antrasis pasikvietė vienuolius į pagalbą kovoje su hunais. Tai tuo metu buvo polovcai, palauciai, pečenegai, taip vadinamieji, skitai. Tačiau neapsikentė jisai ilgai su to popiežiaus vienolino buvimu savo žemės dar jeigu paprašiau, naglumu tiesiog neapsikentę. Ir vienuolis iš Transilvanijos Burzelando provincijos pavaro toliau į rytų Europą. E, ieškojo tiesiog, kur jos kišti jau, <laughs> nes e, naglumas retas buvo. E, Įsivaizduokite, jaunieji sūnus, vyresnieji išvaryti iš savo namų, nu ką veiksitų? Teliko nėra. Žudyti ir melstis. Jo, tik žudyti ir melstis galėdavai. Nu va, ir visos pramogos. 1225 metais Mozovijos, Kuaivijos, Krokuvos kunigaikštis Konradas I Mozovietis, gindamasis kabutėse nuo prūsų, nes prūsai e, bandė įjungti to pačiu principu, kryžių smėgėsi įjungti Romos imperiją, o prūsai atėjo tą kryžių išrovę ir e, visą armiją sutruškino ten Mozovijos, visą tą katalikišką armiją ir tada tas Konradas jau Mozovietis gindamas nuo to, kad bandė į Romos imperijos mokesčių sistemą įjungti prūsus, paprašo kad švenčiausias mergelės Marijos vokiečių vienolyje būtų pradėtų kova su pagonėmis Prūsija. Ir kryžiočiams Konradas I, kaip ir minėta, padovanoja prūsams priklausiusias Kulmo žemės. Mat pagal tų laikų papročius įvedęs krikščionybės ir pasisavindavo evangelizuojamas, e, christianizuojamas žemės. Okupantų, okupuotų žemių gyventojai tampa išvadavusių iš velnio nagų vienuolių nusavybę. Ir aš tiesiog chronologiją, kad pamatyti. 1200. <clears throat> Čia dėl to, kad prie svarbiausio, prie, prie Marijos žemės. Kodėl mes vadinamės Marija žemė, dabar ir sužinosite. Negaliu nesijaudinti. Iš tikrųjų, nekasdienė Atsakymas tema. jo mislė, e, Marija žemė. Kodėl? Ogi todėl, kad 1226-aisiais, pagal kitus tuomenis 1230-aisiais, greičiausiai 26-aisiais po Mozovijos, kai padovanojo, Šventosios Romos imperatorius Fridrichas II aukso bule, dar kitaip vadinama riminė aukso bule, patvirtino prūsų žemių dovanojimą, tai yra teisė okupuot švenčiausias Marijos vienolyjei. Dabar suprantat, kodėl jūs vadinatės Marijos žemė. Todėl, kad jūs visus padavanojo švenčiausios mergelės Marijos sektantams. Ir miestą, kurį jie po to vėliau įkūrė, ir vadinos Marijos miestas, Marijamburgas. Todėl ir esate sektantų žemė, dar kitaip, Marijos žemė. Ir gėda sveikam žmogui tą pavadinimą iš viso vartoti. Nes Mirijam yra tiesiog irgi žydų kalbos, yra mirtis. Tai iš žydų kalbos išvertus Marijos žemė yra mirties žemė. Ir tas akivaizdžiai matėsi per visus švenčiausias mergelės Marijos arba švenčiausias mirties moterims ordino veiklą. Ir tai yra okultinis bažnyčios ordinas, veikiantis iki pačiai dienai. Okultinis. Nes iš hebrajų kalbos išverdus tai yra moters mirties vyrų draugija. <laughs> Ir kaip ženklą, aš labai paprastą pasakysiu. Kodėl? Kad jūs atsimintumėt. Šiai dienai, Erikai, kokia yra vestuvių spalva? Kaip eina jauno... Auksas, nu, balta, balta. Balta, jo, balta, jaunoji pasipuošia balta, o jaunikis kaip dažniausiai... Nu, Visek tamsiai, juodai. Juodai. Tradiciškai, lietuviškai... Balta juoda. Kad, jo, jeigu pažiūrėsim nuo Graikijos iki Italijos, nuo Ispanijos iki Lietuvos, katalikiškose žemėse, vyrai puošiasi juodai, o moteris baltai. O čia ir yra atsakymas. Balta yra mirties spalva baltai yra sniego, tai yra mirties spalva. Kaip pabala miršta žmogus. O joda yra gyvybės spalva, nes žemė yra joda. Iš žemės viskas auga. Nu, pas mus realiai atvirkščiai viskas supinta yra. Buvo iki to laiko, mhm. kol netėjo krikščionybė visose tautose ir sanskri... Indija išliko, balta yra mirties mhm. spalva. Ir iš tikrųjų moteris, įeidama baltais rūbais, miršta bažnyčiai. Iki pačiai dienai tas okultinis sektantizmas funkcionuoja per visas simbolikas šimtų procentų moteris bažnyčiai baltais rūbais miršta, o jodais vyrais rūbais ap, apsirengęs vyras prisikelia gyvenimui. Tai va, švenčiausias mergelės Marijos, tai yra moters mirties vyrų draugija. Tiesiog išvertus iš hebrajų kalbos mokytis, o ten hebrajų kalba savo šaknimis įaugusi Egipto kalba. Taigi, Rimi ordino, e, Rimi e, bule, aukso bule, 1226 metais šita žemė buvo padovanota Marijai. Todėl mes ir vadinamas mirties žemė. Nes čia buvo matriarchatas, čia buvo centras armatijas. Ir tą suvokdami, tik tai kryžiaus žygis galėjo, per jos galėjo tai naikinti. E, pirmasis viskupas šitose žemėse buvo e, Cistersų vienuolis, Kristijonas, e, E, buvo jis beveik septynis metus mūsų nelaisvėje, paimtas prūsų ir gyveno e, šventykloje. Iki to jis kovojo su mumis, po to, kai pagyveno šventykloje, jis nebekovojo. Ir panašu, kad jį nunodijo e, patys katalikai, Kristijono viskupą. Ir jo kronikos yra įspūdingos, bet jos saugomos Vatikane, bet viens kitas fragmentas iškrint, iš, išnyra. Tai yra vadinamos Olivos kronikos, Cistersų vienuolyno kronikos ir E, galėtų katalikų bažnyčia paskelbti šitas kronikas. Jūs tikrai nustepsit skaitydami apie mūsų kultūrą, civilizaciją. Gal bus laikas, kada? E, Daug dievė, kad Vatikano e, vyrai suvoktų, kad be moters jos ištiks mirtis arba šiaip kaip visą laiką baigsis. Pradžiai dar pats Konradas Mozovietis 1228 metais bandė įkurti atskirą e, lenkišką, sakykime, mozūriškąją e, E, vienolyje, kurią pavadino Dobrynės e, brolių ordinu, tai yra Prūsijos Kristaus broliai, bet e, ordinas po 8 grubiai 1238 metais buvo pilnai sunaikintas Dobrinė žemėse, šimtų procentų, nu, ten vienas galbūt liko gyvas kažkur tai buvęs tuo metu nedobrinė žemė. Ir Tačiau pats ordinas pradėjęs tiesiog patologinius naikyti. Ta prasme, tai buvo atsakymas į patologinį elgesį, psichopatinį elgesį, nežinau, maniek, maniakišką elgesį, neturiu kaip apibūdinti, kaip paskaitai, ką Dobrinės ordinas ten darė su prūsais. E, ką tie vyrai užsidarė ten tarp tų keturių sienų, apsikabinę už rankučių, išbėgę, po to su kardais darydavo su moterimis, su vaikais ir su kitais civilizacijos priešais. Tai jie būtent pradėjo, padėjo pagrindus milžiniškam prūsų jotvingių naikinimui. E, ordinas neatkuriamas ir būtent į jo vietą buvo patalpinta švenčiausios mergelios Marijos vienuoliai. E, pastarėjai kaip po irgi reiškinys pasirodo iš karto po tos aukso e, bulės rimi 1228 e, ir e, e, tiesiog e, atskira būle po dviejų metų darbo, po 1240 po kelių dešimties metų darbo, buvo sausio 12, požiūrės Grigalius 9 savo bulę, e, bulį delikti filijai, dar kartą patvirtino vienolino regulą, tai yra tvirtino ir tvirtino, kad žudyt, žudyt, žudyt, žudyt, žudyt, žudyt. Nuo bažnyčios tegul atskiria katalikai tos popiežius ir tada aš patikėsiu, kad jie atgailauja, tegul atkuria iškirstas giraitas, tegul atkuria tą kultūrą, kurią genocido priemonėmis naikino, tegul padeda atkurti ir tegul susirenka savo žaislus, iš pradžių tegul išvažiuoja Vatikano, po to prie Jėzus grabojo. Ten jiems ir vieta toj dikumoje. E, užtenka tas arabų pasakas mums. E, tai aš dar kartą kviečiu, o tiesiog jau jaudinas e, broliai, seseris, kunigai, vienuoliai, kurie klausotės viskupai, E, sustokite, paimkite vietoje arabiškų pasakų, Simono Daukanto veikalus, paimkite Basanavičiaus pasakos, mūsų liaudės pasakas ir skaitykite tose bogžycėse. O dar geriau, jeigu apsadinsite žolais ir vietoj negyvo medžio, mes vietoj tos bogžycės turėsime gražų žaliuojantį ažalą. E, bet grįžtam atgal link istorijos, kur žiauri tikrovė tikrai baisu yra. 1309 e, metais yra labai svarbi data, nes iki to laiko mergelės Marijos ordino centras buvo Venecija ir iš esmės buvo derinama viskas, todėl Venecija ir suklistėjo, kad popiežius mhm. globojo kaip atskirą nepriklausomą nuo imperatoriaus respublikai, skaitant Genują. Ir va tas abatas, magistras buvo perkeltas iš Venecijos į Marijos miestą, Marijamburgą kuris buvo įkurtas okupuotoje Prūsijoje, be abejo, sunaikinant gyventojus, paukojant savo devams ir po to padaromos to šventės kaip ypatingo šventės tiems vietiniams gyventojams, nes e, durnumas, kitaip sakant, turi būti užtikrintas ir tos datos yra parinktos taip, kad tą durnumą palaikyti maksimaliai, pradedant ir prezidentūrą, ir Seimas mūsų dalyvauja tose šventėse iki pačiai dienai, susimastykit, sustokit. E, iš čia ir kilo kilo paprotys tas mūsų žemės vadinti Marijos žemė. Taigi per 50 metų buvimo e, to ordino Prūsija buvo paskandinta kraujyje, ištisi kaimai, miesteliai sudeginami būdavo pilnai, apylinkės nušluojamas žmonių, nelikdavo vaikai grobiami ir siunčiami į Romą arba į kitus vienuolynus, vaikus apmokindavo tos vaikus ir atsiųsdavo atgal savo jie nežinodavo, kieno jie tėvai, jiems sakydavo, kad jūs esat bažnyčios vaikai, išauginti vienolinė, iš vaikų namų. Ir tos pačius vaikus atsiųsdavo savo tėvų žudyti. Tas pats su Mantu ir buvo. Herkus Mantas ir kiti buvo taip katalikų bažnyčios išauginti, bet kai jie sužinojo, pamatė, ką jie daro, jie sustojo. Huh, aš negaliu žinokit, laida labai sudėtingiam. E, švenčiausios mergelės Marijos brolyje, kaip matot, kaip ir katalikų bažnyčia, įsteigus ir palaiminusi tos vienolijos veiklą, iki šiol neša tiek moralinę, tiek finansinę, numeris vienas finansinę, po to moralinę atsakomybę už genocidą vykdą baltiškose, sarmatiškose ir kitose žemose. E, vienolino abatai, e, aš dabar grįšiu, e, buvo, kaip aš minėjau, dviejopas, kalavijuočių, dar prie jo grįšiu. Tai kalavijuočiai, tai Kristaus karinė brolyje, e, vienolyje, vienolyje E, kuri buvo įkurta Livonijoje ir 1237, kaip aš jau minėjau, kuršiams, e, getams, žemaičiams ir prūsams saulės mūšyje sunaikinus tą, jie buvo įjungti prie švenčiausios mergelės Marijos e, brolijos dabar, kadangi laiko mažai, aš galvojau, antros visgi laidos apie kryžiuočio ordiną nedarysiu, bet papasakosiu kitų laidų metu. Aš tiesiog papasakosiu tos jokelius, kurie yra išlikę eiliuotojų Livonijos kronikoje, Duisburgo, tenai vokiečių kronikose aprašymai ir panašiai. E, tiesiog vieną anegdotą, kad suprastumėt, kas tai buvo per žmonės e, kurie mėko jokus. Ir tai būtent aprašyta yra eiliuotojų biros e, kronikoje ap, aprašoma, kaip užpuolama Lietuvoje vykstanti vestuvių šventė. Po to, kai e, nuaugę krikščionių kariai e, visus prisigerusius švečius išskerdė, jie įsiveržė į e, jaunųjų kambarį, jaunųjų miego golį. Ir tuomet mes pamatėm, kad pabudo e, jaunoji ir jaunasis Ir kad jaunoji šauksmuose e, tiesiog e, panikoj pradėjo šaukti. Deja, nutraukiam jų medaus mėnesį. Ir autoris prideda, aš prisiekiu, jeigu aš būčiau tenai, jie galėtų dar būti pamėgoję vieną dieną. Bet deja, buvau ne aš. Čia yra bažnyčios anegdotai. Tai, <laughs> tai šiai dienai dėja e, juokiasi jie iš mūsų. Tai aš kiekvienam klausytojai linkiu gyventi ir elgtis taip, kad tas armata, kad tas šventumas, kurį mums išrovė ir vietoj negyvo medžio pasodino kryžių, būtų atstatytas į gražų žaliojantį ažalą ir gyvybę tikėtų mumis. Na, tikėkime, kad taip Nemirtis. ir bus. Iš tikrųjų, ne kasdienė laida šiandien buvo ir manau, kad... A Ačiū ir atsiprašau, jeigu ką įžeidžiau, bet e, žiauri tikrovė ir mes turime ją pasižiūrėti blaiviai. Užtenka alkoholizmo. Dėkui tau, Aivarai, susigirdėsim kitą penktadienį. Ačiū. Iki.